putevi će biti zatrpani. Ostaje samo islam, put pravde, i istine. Pravde i istine. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem pravde i istine. خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة Uistinu je ova vjera lahka, pa kogod ide protiv njene prirode i pretjeruje, bit će od nje nadvladan. Uzmite dakle srednji put. nalikujte savršenstvu i budite dobre volje. www.paltal.com Soba Islam, put pravde i istine. قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, o kojima govore mnogo toga, a najmanje istinu. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Ma Javne tribine i gostovanja uživo, širok izbor audio predavanja daja sa naše govornog područja kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. Brat Husein Ebu Idris Brat Nusret Brat Idris Šejh Jusuf Varčić Rahimehullah Rahimehullah brat Ahmed. Ahmed. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sumnetskih mindara. Posjetite nas na www.paltal.com soba. Islam put pravde i istine. جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubu Hanna, video i audio download arhiva, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo toga. من شعشعت شمسي على يومي على أمسي أنا النار على العادي Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى Riječ istine se mora reći. Posjetite nas www.paltal.com soba Islam, put pravde i istine. Put pravde istine Wa i istine. ومن يشاقق الرسول من بعد ما huda wa yattabi' ويتبع غير سبيل muminin ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište.